eta biak jamalakoak dira, palestinako herri batetakoa edo ingurukoa. Eta karta bat ukain dugu, eh? eh Palestina eta Israelen historiari buruz, eta ordean uh, eh, eh, harek du ordean eguneroko keskak aipatuko ditu. Ordean jaia jamalan bizi da, eta Jaifa Inglaterrain mementoa indako. Hori da, bon, biztan dena ipatuko dugu politika egoera biztan dena. Eta hor haipatuko dugu emazte bezala uh, palestindar mundu horretan nora pasatzen den. Bai, eh, Israel kolonizazioa buruz, baina ere emazte eta ama bezala eguneroko bizian. Eguneroko bizian, egan nahi du... Eh, denak jaten dut eskola joiten girela, eh, eri girela, haurdun girela, eta abar, eta abar. Eta horiek guziak aipatuko ditugu. Eta hor, uh, eh, piskat dugu, ere, zertan diren emazte bezala bakizu, Palestinaan barnean, uh, gizonen ahemanak oso zaila da, Biztanera buru zapiain historioa aipatuko dugu, ikusteko hek nola ikusten duten, baina ere ikusiko dugun zertan dien ohorezko hilketa batzu badira nun emazteak eh, edo neskak, beren aneiak, aitak, eh, kujak, lagunak hiltzen dituzte, familiaren ohorea eh, zalantzan izahia izan bita memento batez. Gero e-, ere ikusiko dugu, uste dugu jamal jamala inguruan edo jamalan tokiohtan hainitz uh, neska eta mutxiko joeten direla eskorarat eta badakit jaifa hori oso engaiatua dela eta jaia ere uh, moldakuntzari buruz. Hainitz eh, gazte eta emazteak joeten dira unibertsitaterat.